anecdotoi PRI POLITIKISTOI Versaine EN LA TUTTA MONDO PRI POLITIKISTOI ONI PRODUCTAS multen ANEKDOTOIN. LA POLITICA AGADO, CHIU DEVUS ESTI LA PLEI NOBLA CAI SERIOSA EN LA socio farigas MOTIVO POR SHERZOI CAI REDINDIGOI. CIU PRI TIO CULPAS FOIE LA POLITIKISTOI MEM? Mese de politica cae socia malstabilezzo en Brasilo, ie la 23 de novembro 2022, la Ciambro de Deputitoi aprobis en urgia maniero proiecton de legio quiu malpermesas changioin en novae eldonoi de la Sancta Biblio en Brasilo. Tricent quindec hoc deputitoi voce donis favore, cae tridec du contrao. La facto che oni urgigis la pritractadon de la afero faciligas la discuton per simpligo de la consideroi. cam trovigas multae gravae discutoi farendae en la ciambro, versaine tiu estis la sola decido en tiu tago. La proponon presentis pastoro quiu estas deputito en la forta multenombra grupo al nomata la evangeliistoi, quiu representas la protestantan lojantaron. La intenso estas malpermesi ian ein changion redactan au aldonan en la textoin de la Biblio, nome en la malnova cae nova testamentoi. Gi estigas anca la garantion che estu permessata predicado prigia en havo en la tuta lando. La proiecto tamen ne clarigas cion punon oni starigus al tiu quiu malobeus gin. La pastoro pravigis sian proponon dirante che tiai shangioi en la Bibliae textoi estus nepre religia maltoleremo. Cae offendo al plei multai brasilanoi. En la iaro du mil decnau, tiu sama pastoro proponis legion por starigo de la Biblio kiel nazia nemateria cultur ricciajo. Deputitoi el plei multai partioi aprobis la proiecton, cae private ili pravigis sian voce donon per la asserto che temas pri accordo inter la presidanto de la Chambro de Deputitoi ca la partio de la legio proponinta pasporo. Ien unu plia malbonodora mixo de politico ca i religiai credoi. La mal multai deputitoi, ciui voci donis contra tiu bizarra propono, inter chiui trovidias ancao evangeliistoi, pravigis sian oponon Per la evidenta argumento che la Brasilia Constitutio assertas che la Stato est laica, do, sen religia. Seque, ne concernas la Stato determini afferoin chiui relatas exclusive a la religianoi, tutte exter la politica mondo. La ple consterna facto relate tium strangan proiecton de legio estas que existas en la portugala lingvo decoi da traducoi de la Biblio. La unua, quion oni consideras la pli classica, estis farita en la decsepa e arcento de pastoro João Ferreira de Almeida. Poste, publicidis plurai catolicae traducoi. Ali flanque, oni publicigis versioen en pli actuala lingvo stilo, supposeble por faciligi la legadon al junuloi cae necleruloi. Existas ec biblio por infanoi, quiu presentas la texton en maniero luda cae amusa. Ciu eble la deputito pastoro electos la permesatan biblion? Ciu li lasos tiun tascon al la Brasila stato? Quancam Brasilo trapassa seriosa in problemoin dum la iaro 2022, shaine la plei urgia afero estas determini la plei puran biblian texton. Oni povus ridi se la afero ne estus tragike comica.